D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie Nau. Mir fueren haut weider an eiser Aféierung an de Bahá'í Glawen. An eiser leschter Emissioun hu mir gesinn, dass all Manifestatioun vu Gott all Prophet éischtens vill gelidden huet an zweetens d'Leit ronderëm immens ugezu ware vun der Persoun vun der Manifestatioun. Christus huet säi Liewe gi fir d'Mënschheet ze retten. Wéi eng Bedeitung hunn d'Leide vun de Manifestatioune vu Gott, déi, obschonn se allmächteg sinn, fräiwëlleg Schmäerz a Péng akzeptéieren an op sech huelen, fir datt mir solle fräi ginn? Eng aner zentral Figur am Bahá'í Glawen ass de Báb. Iwwert hien schwätze mir haut e bëssen. E puer Joer éier Bahá'u'lláh seng Missioun proklaméiert huet, huet Gott e speziellen Offenbarer geschéckt fir säi Kommen z'annoncéieren. Dës grouss Persoun huet als Titel de Bab, wat op Lëtzebuergesch eng Dier bedeit. Hie war en fait eng Dier fir d'Wësse vu Gott, eng Dier zu enger neier Ära an der mënschlecher Existenz. Wärend sechs Joer huet hien andauernd virausgesot, datt d'Komme vun enger neier Manifestatioun vu Gott ganz no wier. Hien huet de Wee fir säi Komme virbereet. Hien huet de Leit gesot, datt si géifen den Ufank vun engem neien Zäitalter erliewen, den Ufank vum Dag, dee vu Gott versprach gouf. Hien huet d'Leit agelueden, hir Häerzer vum Houfert vun dëser Welt ze rengegen, fir datt si kënnen deen erkennen, dee Gott wäert gläich manifestéieren. Zeg Dausende vu Leit hunn de Message vum Báb akzeptéiert an ugefaang seng Léieren unzewenden. Mee déi iranesch Regierung an hire mächtige Clergé, deen iwwer d'Massen herrscht, hu sech géint hien erhuewen. Seng Unhänger goufe verfollegt a vill vun hinnen goufen higeriicht. De Báb selwer gouf e Martyr mat 31 Joer. Op Uerder vun der Regierung gouf hien erschoss, an dat vun engem Regiment vun Zaldoten, déi hien op enger ëffentlecher Plaz ugestréckt haten an op hie geschoss hunn. D'Wierder vum Báb si staark, hei zwee Gebieder vun him. Wien ausser Gott hëlt Schwieregkeeten ewech? So, Gelueft sief Gott! Hien alleng ass Gott. All si seng Dénger an all sti si ënnert sengem Gebot. So, Gott geet allen duer an iwwert alles. Näischt, weder an den Himmelen nach op der Äerd, ausser Gott kann duergoen. A Wierklechkeet ass hie selwer deen, dee weess, deen, deen ënnerstëtzt, den Allmächtegen. Vill Bahá'í kenne ganz besonnesch dat éischt Gebiet a soen et an Zäit vu Schwieregkeeten. Nodeem de Báb erschoss gouf, hu seng Unhänger d'Reschter vu sengem Kierper geholl a si goufe vun enger Plaz op déi aner transportéiert a verstoppt virun de Géigner vum Glawen. Zum Schluss koumen d'Iwwerreschter vum Báb op de Bierg Karmel am Hellege Land. Jiddereen, deen an Israel war, a virun allem zu Haifa, kann de Mausoleum vum Báb mat sengen herrlechen Terrassen net iwwersinn. Haifa ass haut den drëttgréissten Hafen an Israel. Zesumme mat Akko, der fréierer Prisongsstad, déi och um Mier läit, sinn dës zwou Stied haut dat administratiivt a geeschtegt Weltzentrum vum Bahá'í Glawen. Dat geeschtegt Zeltrum, well et ass do, wou d'Mausoleeë vum Báb a Bahá'u'lláh sinn, wéi och déi aner helleg Plazen, an dat administratiivt Zentrum, well de Sëtz vum héchste Bahá'í Gremium, d'universaalt Haus vun der Gerechtegkeet, och um Bierg Karmel ass. An souwäit d'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í fir haut. Iech alleguerten en erhuelsamen a wonnerschéine Weekend, Äre Jean-Marie.